Ако се кјава некој што беше разликата меѓу радоста и среќата. Радоста. Чисто да се подсетеме. <laughs> Среќата зависи од околностите. Да, среќата среќни сме затоа што нешто се случува околу нас. Нешто се случува, Господ нешто менува или не знам што, и ние сме среќни. Ама радоста длабоко у нас зависи од присуството Божје. Амин. Амин. Затоа за тоа ние се молиме и, јас од како го спознатоа дека работа не зависи од околностите. Алелуја. Оти можат околностите да бидат страшни и да дојдеме тука и па да се радуваме у Господ. Амин. Значи не ни зависи нашата радост у Господ <coughs> од околностите. Да го научиме тоа радоста Божја е наша сила, зависи од неговото присуство. Кога ние бараме упокаяние, нели секој си знае у која околност е, не верувам дека никој не се покајува заради тоа што се случува наоколу и сите работи. И тешко ни е арно, ама кога се испразнеме упокаяние, добиваме прошката од Господ и радоста и присуството Божје повторно е со нас. И радоста па доаѓа у нас. Значи радоста е нешто што е од него. Нешто тоа е он у нас. Присуството негово не праве нас радосни у него. И тоа е разликата наша со овај свет. Значи, свето знае да, да е среќен и да се радува за тоа што има музика, има пиење, има јадење, празник било, не знам што се случило, на тај ден Господ нас не се чува, да не забраеш да дојеш да те почастам, вика ми една особа. <laughs> а, нели, и тогајка сме рад... срекни, тоа е среките у светот. Секој ден што ти чува. Да. Арно, ама, нели, пошто луѓето немат го присуството Божие во своите животи, не можат да осетат плодо на Духо Свети, што се вика радост. Оти нели таму галатјаните викаа плодот на Духот е радост, радост љубов, мир. Ше, девет плодови на Светиот Дух или еден плод у девет карактеристики. Едно од тие радоста. Добро, тоа не ми е темата. Искрено, бла гратис, да. Да е плюс. Од тек сме со времето, со секој производ има да е гратис. а, искрено си кажувам дека јас зборови дека денеска треба да зборувам. И да знам дека <laughs> некој беше запишал и јас запишал тетрадката. Ама датата не ја стави на календарот и календарот како обелуваме го тргнаме и И кога сега Данијала ми вика, милче ти си, а, и се сетам одма на зборовите дека, нели, у секое време Павле вика, бидите спремни да одговорите на се оноа што Господ ви го дава и Одма Господи, Господи помоги. Што имам и најдобро е прибелешките да што ги имаме <laughs> запишувано. Се многу добри работи. Овоа го забележува е, така гледајќи на интернет некои работи и сакајќи со цел да охрабрам други жени и си го запишаа да си го имам кога ќе се сретнам јас со нив, нели да ги охрабрам во врска со љубовта Божја. И сега повторно и ние ќе се охрабриме. <laughs> да да се подсетеме кои се а тука се само 6. Ама ги има многу повеќе одлики на Божјата љубов кон нас. Бог како гледа со неговата љубов кон нас. Само шест се тука, а ги има многу повеќе, јас тие шест така за да не ни биде многу, многу, многу. ќе <laughs> ги ќе ќе се подсетеме. Бог од како го спознаме лично, лично не е само некој си некаде там горе, како што свето го знае, Туку ние го запознаваме лично, Господи Исус Христос знаеме кој е Исус Христос, знаеме оно што направи за нас и да. знаеме дека тоа го направи од љубов за нас. Е сега таа љубов, таа љубов што што ни зборува на нас. Секој ден. Секој ден таа љубов ни зборува на нас. Секој ден. Значи не зависиме од околностите, <laughs> како што спомнаме, туку слушаме Шо Господ има да ни каже на нас? Не шо пасторо рекол, шо Моника рекла, не знам таму, па некој пренесел. И, и готово ние, уа, и тоа ли го рече таа сестра за мене, и тоа, леле, не очекуваше од неа и разочаруваме си готово. Туку шо Бог преку неговата љубов ни кажува секој ден на нас. Прво, Бог ни вика Јас ти простувам за се. За сите твои слабости и сите наши грешки, погрешки што ги правиме. Господ ни простува. Он умре за тоа. Он си го даде својот син за на нас да не биде простено. Значи, често се осеќаме, често ние одиме по чувства и се чувствуваме така виновни за нешто, нели некој те обвине, па те осуде, па ти рече, аха, тоа така и така го направи, лошо го направи, ти знаеш ли што направи, не знам што, не знам како, или сам себе си си се осудуваш за многу работи. И тоа не е секојдневието на нас. Арно, ама, Бог ни вика, Исус, јас ти простувам и за таа слабост. И за таа погрешка ти простувам. Ајде, покај се, клекни. Тука сум, сакам те. Или само ќе кажам пример од нашиот живот. Често нели дома однос родител дете, маж жена, брат, сестра, не е битно, најблиските врски. И често си грешиме едни на други. Ти нешто кажеш, тај други не очекувал тоа да го кажеш. Одма се налуте, одма ти се заврте со осуда или не знам што и се осеќаш виновен. Точно е. Барем за мене е така. <laughs> Ама Господ, ако у тај момент се завртеме, и да слушнеме Господ што има да ни каже. Оти на нас е битно он што има да ни каже преку неговата љубов. Битно е и блискиот што има да ни каже, да, значи првениот Божјата заповед возлюби го Господа со сето срце и па ближниот како себе си. Ама најпрво е Бог. И затоа односно наш така и ја да се подсетам за мене <laughs> Да ни биде дека секој ден вика Господ, јас ти простувам за твојата слабост. Простувам ти за твојата грешка. Дојди кај мене. Тука сум. Од што те сакам ти простувам. Значи, првата одлика на Божијата љубов е Бог вели простувам ви. Простувам ти лично. Оти втората одлика на Божјата љубов е Бог се жртвува за мене и за тебе. Жртвува. Он е жртвата. Он ни служи. Ние понекогаш мислиме, Ние сме жртвата. Ја во правам, јас то правам, па ја знаеш ли колку работи правам денеска? Да, правиме ги работите, ама да се подсетаме дека ако не не он разбудил се бајле за да ги правиме тие работи, ако не ни он дадел сила денеска за да ги правиме тие работи, он беше тај прв што се жртвува за нас. Он беше жртвата. И вика, јас се жртвувам за тебе. Умрев за тебе, ама жив сум. Откровени. У секое време Господ вика, ќе бидам со тебе да не подсете. У болест и у здравје и неговата жртва не зависи од нашите материјални или духовни добра. Ние обично правиме жртва за да добиеме некоја корис, некоја материјално добро, нешто што ни е необходно за, нели, за живот денеска. Жртва правам, ќе морам да одам, морам да работам, морам да стекнам толку пари денеска дневница да имам за да можам да купам тоа и тоа основни потреби. Лепи не знам што таму и за децата да има да и дадеш. И к жртва правам. Ама Господ вика, неговата жртва не зависи не е не е на иста на исто ниво. Треба да разбереме дека он тоа што го праве за нас не зависи не зависат материјалните добра, он точно што кажа пасторот дека материјалните добра идат од благословите на Господ. Ако ние сме на дното, пиле, и после се повеќе се радуваме у него, се повеќе ја спознаваме Божијата љубов. Джойс Мајер, првата книжка, каже им дека ги љубам. <laughs> Јас ја имам прочитано од неа, нели за у Македонија зборем. У свето беше Зиона позната и пред тоа. Ама <clears throat> љубовта Божја нема услов материјален. Нема. Жртвата негова не дојде он за за да се жртвува за да ние добиеме нешто материјално. Туку он дојде да се жртвува од Инесак за да не избаве од вечна смрт, за да не отидеме у пекол, за да не бидеме значи неговата жртва а не зависи тоа што он се жртвува за нас и ни служе секој ден. А, туку, вика, јас, а, вика, мојата жртва не зависи од твоите материјални или духовни добра, туку за тоа што си вреден за да се жртвувам за тебе фактички Господ нас не вреднува толку многу. У Неговите очи сме вредни за Он секој ден да ни служи. <laughs> Дали ние, исто така, кога правиме жртви, за некого или за нешто, викаме, да, отите почитуваме, затоа се жртвуваме. <laughs> Од љубов или забораваме а, јас се жртвувам, знаеш, јас колку работам, леле. А. Се жртвувам за тебе, втората одлика на Божјата љубов. Да не забравиме дека таа жртва што Господ ја направи и ја праве заради тоа што не почитува, заради тоа што не вреднува, заради тоа што не сака. А не дека ние ќе му вратиме со нешто, <laughs> Не можеме со ништо, ама баш со ништо да му вратиме на Господ. Со ништо не можеме. Да му вратиме за тоа што он го направи за нас и го прави се уште. Чудата што ние не можеме да ги правиме, он ги прави. <laughs> значи и у болест вика и у здравје. Ки бидам со тебе. И неговата жртва не зависи од нашите материјални или некои си добра што ги правиме, туку за тоа што сме вредни у неговите очи. Вика таму, нели, ајде со словото да подкрепеме о вреден си и ценет Исаија 54 глава ли беше? У моите очи, кеше вика. Јас те возлюбив со вечна љубов. Третата одлика се врзува после овоа, Господ вика на нас, ни вика преку неговата љубов те почитувам. Е сега во малку подлабоко. Бог нас не почитува. Нели кажаме вредни сме. Зато он дојде и ни послужи од љубов вредеме нешто у неговите очи. Ама сега вика и те почитувам, заради тоа што си. А не заради тоа што он мисле дека ние заслужуваме. <laughs> Току заради тоа што сме негови создание, негова творба, него он се вложил у нас. Значи почитта од Бог кон нас е заради тоа што ние сме негови. Не заради тоа што ние го правиме секој ден за него. Знаеш што за Господ јас тој тоа направи, аха, сега црква ќе правам, аха. Не е тоа, туку ако ако знаеме дека сме вредни у неговите очи и одеме у понизност пред него и он ќе послужи на нас за Он не почитува за и ние да ги почитуваме другите. Тука ние често ја обнуваме работата. Признавам си јас, нели, ста да почита. Кога вика Господ те почитувам заради тоа што си. И ние кога се гледаме едни со други браќа и сестри, стварно треба да се гледаме вредни најпрво оти он не вреднува, оти он не почитува, и да се почитуваме едни со други, заради тоа што сме негови, не сме изгубени. Он не одбра царски род, свештенство негово. Он не определил за негова цел, секој на секој му има од дар. Значи, он се уложил у нас. Преку Светиот Дух ние имаме дарови и тоа е он што се уложило нас и фактички он нас најпрво не почитува, а колку повеќе не ние едни со други или себе си да се почитуваме. Оти често и тоа го правиме, да не се почитуваме самите себе. Што се осеќаме невредни, не знам, обвинуваме се виновни. Ама за тоа е таа првата одлика. Господ вика ти простувам за сите слабости, значи секогаш да се подсетеме, фала ти Господи, ти, ти ми простуваш, нели? Кога се покаам, нема, крвта Христова чисте се. Бог вика третата негова одлика дека не почитува заради тоа што сме, а не заради тоа што он мисли дека ние заслужуваме. Вика ги почитувам твоите размислувања, твоите надежи, сонови, желби, зашто си се единствени и на Бог му се важни. Исто како на тебе што се важни. Ние имаме сите желби, сонови, планови, нели? <laughs> Размислувања, надежи, кога се сите тие работи ние што ги имаме душе, душевно у нас, лопуват со Божите волја и со Божиот збор, сега не зборам за желби, не знам какви, што не се <laughs> усогласност со Божиот збор. Ние сите имаме желби да му служиме на Господ, на или на онај начин, нели? Сонови, планови, ама Бог вика, почитувам ги тие твои размислувања. Што ги имаш? И кои се усогласност со неговиот збор уше повеќе не поддржува у тоа. И уште повеќе ни дава да одеме напред. А... Значи, на Бог сме му важни, нашите размислувања, нашите сонови, желби, важни му се и не почитува заради тоа што сме негови да не збраеме. Тоа е третата одлика на Божијата љубов. Четвртата одлика е вика Бог ни вика у неговата љубов Јас сум тука да те поддржувам. Те поддржувам. И сега ние Викаме, леле, сам ли во ќе го направам? <laughs> Те никој не ќе со мене. <laughs> кажамо на тај, кажамо на тај, некако не се согласуват <laughs> околу моите, нели, Желби, соништа, планови, врска со Божито дело. Сега не зборам, нели, има ги и оние другите, ама и у тоа Бог не подржува, затоа што ние не можеме да се одвоиме од светот и ние сме си свети и готово, нели? ние мора да бидеме у баланс со светот за да може да да желбите што ги имаме да би, да бидат согласно со словото, ама да бидат согласно со таа Божја љубов да ја пренесеме за да може да ја видат у нас. Тоа е целата работа фактички. Ако ние ги почитуваме и они ќе не почитуваат. А тие од светот ако ние се жртвуваме за нив и они ќе гледат дека зашо го прави во те ништо не не сум направила добро за сега те да ми помогне Моника или не знам кој или не знам како разбираш гледат ја таа жртва тоа служење Господ што го прави преку нас, да не заправиме, него не ја правиме <laughs> сами од себе. Оти ако беме без Господ, ќе го правиме гуманитарно. Како и светот што го прави, ама сега оти он е у нас, он ни дава И затоа Бог не поддржува у нашите желби и сонови. Ке те поддржувам, ке те чувам и можеш да се подпре, подпираш секогаш на мене. Господ не вика. Ке не поддржува у тие работи, што сме ги замислиле, врска со нели, неговото дело, Ке како тоа да го направам многу пати нели викаме Има разни методи, ај вака да употребам, ај онака. Не, Бог ќе не води преку неговиот дух, ќе не поддржува, ќе не ќе ни покаже кој пат, нели вика човеко умислите има многу свои замисли, ама Бог ќе воде нашите чекори. Чекор по чекор. насука и да. Бог на нашите чекори што треба да ги правиме во врска со нашите желби, сонови и работи што се у, у неговото царство. Бог вика ќе те подржувам. Не се плашите, јас сум со вас. подржувам ве у тоа што го правите. Амин. Да. И често ние викаме да Господ Може би, нели, ќе ми помогнете овоа сето дело, ама дали ќе ми даде се што е потребно? Оти сега тога зависиме и од материални добра. Господ вика да, ќе те подржувам да го имаш тоа што ти е потребно. Секогаш. Значи, кога сме нешто замислиле, он не подржувал тоа што е не по негова волја зборувам и ќе обезбеде и потребите за да се тоа нешто оствари. И така ние после отпосле гледаме дека уствари Господ цело време бил со нас, нели и не подржувал и ни обезбедил а, и физичките потреби зборуваме, и емотивните, менталните, духовните наши потреби. Значи, ние имаме многу потреби. <laughs> такви Господ не создал. <laughs> Нели вика, почитувам ве такви какви што сте, оти сме по негов образ создадени. И сега, ние знаеме дека кога нашите чувства се разборичкани, знаеме дека и Бог има чувства. Бог нас не создаде според негов лик. Значи, и Светиот Дух вика, таму се жалости, нели? Него жалости Духот Свети, тоа е чувство а, и Бог. Значи ние кога сме разборичкани чувствата, Бог знае како ни е на нас. У чувствата. Ама вика ќе ќе бидам со тебе тука и ќе те поддржам у тоа што ти е потребно. Да се смиреш, тај случај, нели? Ќе направи некоја околност, а, ментално да разбереш некои работи, да научиш нешто <laughs> од некоја лекција. Ама со нас е подржување. И кога ти ќе паднеш, јас ќе те подигнам, вика Господ. Подржувањето негово е, значи, у секоја ситуација. Не може ние да не паѓаме. Нема. Човек христијанин што не е паднал тоа, <laughs> знаеме од словото и најголемите херои на верата. <laughs> Нели? Паѓат. И ама Господ вика јас ќе те подигнам кога ти ќе паднеш. Значи тоа е четвртата одлика на Божјата љубов, ќе те поддржувам ќе те чувам. Можеме да се подпреме на него. А, он ќе ни снабде се што ни е потребно и физички, емотивно, и духовно, и ментално. Ќе не подигне кога ќе паднеме. Да не забраваме дека неговата љубов е тоа што го прави за нас. Тоа е Бог. Пета работа, пета одлика на Божијата љубов а, ние Бог вика ќе те штитам. А, мислам дека у Ефесијани е запишан кој е нашиот штит на срцето? Верат. Ние сме најосетливи, луѓето, Бог знае, <laughs> оти сме според, според Негов образ создадени на срцето сме најосетливи. А нели од него извира се. А Бог вика ќе те штитам, ќе го заштитувам твоето срце. Ако оставиме штито на верата, неговата љубов, довербата у него, дека со нас е, дека не, а, дека а, болката уствари не иде од него, ние знаеме болката од каде иде, нели? Он ја поднесе на крсто за да биде победен ѓаволот. А Бог вика ќе заштитувам твоето срце од болка и ќе те штитам од зло. За ќе заштитувам идејата секогаш да бидеме заедно, да не се одвоете од мене. Бог сака ние со него за секогаш да остане. Неговиот план е вечен план. Нели вика секој што ќе поверува, добива вечен живот. Не е сега само за сега и само за ваа ситуација. Бог ме заштити, е у другата не ме заштити. Не, Бог сака секогаш да уштите нашето срце. Ако ние употребиме штитот на верата, ќе бидеме заштитени од болката што сака непријател да ни ја нанесува преку најблиски, преку колеги, преку нашето обкружување, нели? Ние знаеме дека ние не се бореме против крв и тел. И затоа а, Бог сака за секогаш да бидеме да не се одвоеме од него, туку стално да го употребуваме тај штит на верата, нашето срце да не доживува болки. Затоа што он он најпрво и најмногу ја осети болката на себе. Од овај свет, кога беше камшикуван, кога беше неправедно обвинет, кога беше тепан, плукан, презиран и отфрлен од сите. Таа болка емотивна отфрленост најчесто денеска а, меѓу луѓето и секој се чувствува несакан. Ама Божијата љубов и вие одлики негови секогаш така да ни бидат дека неговата љубов не престанува кон нас. Значи и мајката да те оставе пишува таму, јас нема да те оставам. Ќе бидам секогаш со тебе. Е, затоа нема никогаш да те понижувам. Господ не сака нас да не понижува. Ние сме ценети у неговите очи. Тоа е скрос нешто. Он беше понижен за ние да бидеме сега издигнати и ценети у неговите очи. Не зборувам за очите у вај свет мислам за тоа како не гледат другите. Другите ѓаволо ги користи за да не понижуваат. Да не направат нешто што не сме, а ние што сме? Божи деца. Идентитетот е секогаш битен за да можеме да а, а, да бидеме ценети најпрво у собствените очи за себе у Божите очи смеценети, вика Господ секогаш, значи ценам те, вреден си, почитувам те, вие другите одлики што ги спомнаме на неговата љубов, подржувам те. Значи, сите тие работи вре, а, се за нас, заради тоа што сме ние, а не што правиме ние. А, Значи, вредноста наша мора идентитета у Бог да, да се го држиме секојдневно, за да можеме да ги ставам, да го ставаме и тај штит на верата, што вика ќе те штитам или заштитувам, да, да, да биде заштитено срцето наше од секојдневните напади и болки. Нема да дозволам а, кога сме обезхрабрени, Бог доаѓа и ни помага. Одма случило ви се, дојде некој брат или сестра, одма те охрабре, читаш словото, па се охрабреш, некој ти се јаве на телефон, порака добиеш, ева, баш се, а јас теглеј. Јас го мислеше спротивното, а уствари Бог не охрабрува. Значи, он секогаш сака да не подигне, охрабре, И вели во моите раце ќе бидеш сигурен или сигурна. И можеш секогаш да ми веруваш. Бог вика на него можеме секогаш, секогаш, секогаш да се подпреме. Кои сме несигурни, кои не знаеме, значи треба него да го бараме. Да му веруваме на него, дека он ќе смене работата, дека ќе смене ситуацијата, нашите чувства, а, се оно што се ние наогеме. Шеста одлика, многу ми е ваа обава и најобава. <laughs> На Божијата љубов е вика Бог вика верен сум ти. колку ние ќе знаеме некој да ни е верен. <laughs> Дали можеме тоа да го најдеме у човек? Верноста е многу редка, редка одлика. у љубовта, затоа што верноста се покажува у љубовта. Верноста е одлика на љубовта. Или си верен, затоа денеска да невери, неверноста у љубовта донесува до распад на многу бракови. Имаше љубов и оп, одеднаш ка друга. Испадна, а сега на тебе веќе не сум ти верен, ќе <laughs> Поарно ми е там. И Господ вика дека он не е верен на нас. Верен ни е. Неговата љубов е верна љубов нема никогаш да те оставам, ниту да те заборавам. Кога ние а, у љубовта си даваме такви некои изјави, секогаш ќе бидам со тебе и за секогаш. Во афект тоа. Офекте. ефект од премногу чувства на љубов и викам леле секогаш ќе бидам тебе ја никогаш нема да ти изневерам тебе вистина ли не е вистина нашата љубов ја нема таа одлика, ама Божјата љубов ја има таа одлика, он е верен, верен ни е. И колку е бао да чуеш, чуеш дека Некој ти е верен, ама тоа Бог ти е верен <laughs> на тебе. Нели, ние често викаме, верна сум ти, Господи, ќе одам со тебе до крај. <laughs> И нема, нема, не ме работата. <laughs> Многу кратко таа нашата верност према него. Нешто излезе и ва! Ама неговата љубов е верност, он е верен. Нема никогаш да те оставам, секогаш ќе бидам со тебе. Господ нас не нарече, не сте ми веќе слуги, туку Исус ја рече на апостолите и за нас ваши, сите негови ученици, вие сте ми пријатели. Пријателството исто така оклучува верност. Пријател е човек што си стое верен во љубовта кон својот пријател, а одлика на верност на пријателство. А мен А зашо? Затоа што он е верен, затоа тоа го покажалам дека е верен. Кој би умрел за тебе? А? Само Исус. Викше една песна, <laughs> една песна од Чорба викаше за идеале гино будале. и стварно Југославија така беше, за идеал, за Тито, за не знам, за партија, за во, за ново, гинеа луѓе. И сега, гинат за партијата. Е, абе ако треба ја. кога свето покажува таква верност према луѓе, спрема организација, спрема нешто идеал што е, нешто не нешто измислено човечко, колку повеќе Бог е верен и треба ние да му да да се подпреме на неговата верност и, и да ја имаме неговата верност, како што он е верен на нас, он умре за нас. И И Господ вика, стално ќе те подсетувам на нашите почетоци. Баво ли ви ево? Скјавате се кој почнаваме со Господ. <laughs> Таа првата љубов. Господ сака да се враќаме на првата љубов. Откровение вика тамо, покај се и врне се на првата љубов. Таа првата љубов е стварно верна. <laughs> а, а искрена е целосно се предаваме, му веруваме тогајка, многу си го сакаме и сега е така, ама, нели, сега малку другите работи не одвојуваат, оддалечуваат, нешто ладе се, нешто лад лад прави таа љубовта. Ама Господ вика јас ќе те подсетам на нашите почетоци. Личната врска со него и првиот почеток со него и ќе работам на нашата заедничка сегашност. Амин. Бог работи. Сега у нашите животи. Лично, со секој ден. Он ги да. знае потребите на секој ден брат и сестра. Секој, на секое срце. Значи, и заради тоа Бог не подсеке дека Он работе на ва сегашно сега, што се случува со нас. Е, И Господ вика, ќе се радувам на еднината што е подготвена за нас заедно. Он веќе се радува, Тоа што нели, он е вечен, он е веќе таму. <laughs> Сега ние само треба да Премин. да преминеме, <laughs> што вика премин. Од смрт у живот, нели? А, и за тоа секогаш да се подсеќаме на овие работи. А, значи, не само за сега, вика он, ке се радувам за еднината што е подготвена за нас, не само за сега, но во вечност. А, таму знаеме. Пишано е тука, дека нема да има ни плач, ни тага, ни солзи, ни грев, ни многу работи пастор Анкел да зборува, што нема да има у небото, што ги има сега, што нас не притискат и не прават да бидеме нели малодушни, да паднеме, да Ама Господ сака секогаш да не подсете дека неговата љубов е прво простувачка секогаш ни простува секогаш. Да И ние да простуваме на другите. <laughs> да не бидеме само на, на, на мене ми е простено, аха. <laughs> Има еден услов малку, ама добро е. Господ важно ни простува. Господ, Бо, Божјата љубов, вика Господ, јас се жртвувам за тебе. Он се жртвува за нас. Он работи, он ни служи. А, Бог ни не подсетува дека не почитува, заради тоа што сме. Неговата љубов е почит, вредност. Ние сме вредни у неговите очи, почитуване. Оти сме негови. И Бог ни вика, ќе те подражувам, твоите размислувања, у твоите планови, у твоите соништа, што се заедно со него, он ќе не подражува, ќе не држе, ќе не подига, се што ни е потребно ќе ни обезбеде. Ќе те штитам, вика Господ. Значи ќе бидам со тебе, болките на срцето и сите работи за нема да, да дозволе нели негови сме и кога сме обезхрабрени ќе не подигне ќе не заштитува и верен ни Бог секогаш ни е верен ајде и ние да ги имаме овие одлики колку можеме да се молиме Господи дај се тоа што ти уствари го имаш како љубов кон нас преку сите вие работи да се молиме и ние Господи да да имаме некои одлики од твојата љубов <laughs> да да да, да бидеме канал на таа љубов и нека да и самите се увереме во тоа. Најпрво им треба ние самите да се увереме дека е тоа така, да му веруваме уствари на него, <laughs> ка неговата љубов е тоа уствари што не движе, за да можеме па после да бидеме канал и за другите. Господ нека не благослове. На крајот Господ вика те сакам како мојот син Исус Христос. Амин. Те љубам. <laughs> Божјо дете. Браке, сестри. Ка, може се да се молиме, Господ стварно да ни ги даде овие работи. Можеме да ги а, покажеме едни кон други и да му останеме верни на Господа до крај. Амин. Амин. Бог